ujeje agateka kazi na muntu mu Burundi hakwiye iki kugira ngo CNDH ibandanye yoroherwa mu guharanira agateka kazi na muntu mu Burundi nivyo tuza gushimikira ko muri kino kiganiro mu kanya turaza kuba turi kumwe na Dr Sixte Vinyini Muraba kugira rero tuvuge neza ibijanye n'umugwi wigenga hujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH muri studio turi kumwe na Dr Sixte Vinyini Muraba uri mukuru w'umugwi w'igihugu wigenga hujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH Dr Sixte binyine muraba amahoro neza amahoro cyane kaze muri karadiridimba murakoze kandi mwagize neza kudutumira kugira tube turaganira na bene gihugu murakoze cyane twatanguye tubivuga tuti umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uherutse kumenyeshwa n'umugwi mpuzamakungu ubijejwe ko usubijwe ikibanza c'umugwi uharanira agateka kazina muntu wigenga mbega hariho abariko barafasha kugira ngo bashobore kumudoma ku mm. none tuvuze ngo itariki ya mirongo irindwi n'umunani ukwezi guhetse uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na rimwe mbega wari watakaje iki kibanza ryari Eh, byari byabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi eh. Eh, ariko bararonse umwaka wose bavuga bati iyo ngingo izoshyirwa mu ngiro inyuma y'umwaka yagiye gushyira mu ngingo rero haciye umwaka ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mhm. none uno munsi bavuze bati wasubije icyo gihagararo ni ukuvuga bisigura iki Eh, icyo bisigura nibaza ko namwe eh, ku rubuga eh, mm. bisigura ko ibikorwa turi tubirangura dukurikije twisunze ajya amategeko y'ipari ibyo bita principe di pari do pari byerekana ingingo ngenderwa ko ingingo mm-hmm. ngenderwa ko yego paris yerekana ko umugwi uteza gukora wisunze amategeko mm. utisunze uyu n'uriya baba abantu bo muri leta baba abantu bo mu mashyirahamwe atandukanye badashira ukuboko ku mugwi kugira ngo bawutamike ijambo ni ukuvuga ko ingingo ifashwe n'umugwi iba ari ingingo vy'ukuri ataho yegamiye mm -hmm. none ubundi bwo kugira ngo bagire bati umugwi wavuye muri statut A watswe igihagararo c'umugwi ukurikirana cane cane agateka kazina muntu wigenga koko hari habaye iki Eh, nk'uko eh, mwabibonye muri raporo bari batanze eh, hari ibintu bimwe bimwe berekana ko umugwi utashoboye kurangura neza mhm. aho twavuga nko kugerageza gukurikirana ibibazo bijanye n'agateka kazina muntu ku gataka kose k'uburundi gukurikirana amadosiye amwe amwe bita ko ah, asa n'ayahambaye hanyuma ko haba mu ngingo canke mu matangazo umuguseru ushikiriza berekana by'ukuri ko atakibazo na kimwe batinya eh, ariko rero twibuke ko hariho n'ibindi eh, bawagiriza bavuga ko eh, udakorana n'inzego zitandukanye mpuzamakungu mhm. ibyo rero bigaca bigorana ku buryo uwasanga hariho nka raporo bateza kugira icyo batanze ku mugabo ugasanga ntibayitanze mm. hariho n'ibindi bijyanye n'uburyo kuko umugwi nk'uko za zisigura uteza kuronka uburyo bukwiye bagashobora gushika kuri rubuga ah, ahantu hose ku ku Burundi iyo bahamagawe eh, kandi bagashikaho hakiri kare kandi ibikorwa bakoze eh, bikagaragara by'ukuri ko babikoze ataho bahengamiye ibyo ni ibintu bikuru bikuru byatumye eh, babukura ku ku rugero rwa a bakarushira kuri b mm. uno munsi rero uravuze cyane cyane izo ngingo ngenderwa kuko zigenga imigwi y'ibihugu iraba agateka na muntu principe de Paris mu gifaransa ni nizo zivuga cyane cyane ibyo by'uburyo cyangwa gushika mu gihugu cyose uno munsi none se ene idahashira afise uburyo n'abakozi bakwiye igakorera mu gihugu cyose eh, uburyo ntibwigera bakwira mm. mugabo ingene ukoresha uburyo wahawe n'igihugu eh, canke waronse ku bandi bantu basanzwe bafasha bakunda eh, gushyigikira ibikorwa bijyanye n'agateganyo muntu barabona ko by'ukuri wakoresheje ingufu zose ushobora mm. ni ukuvuga ko naho barukeneye wari nk'amaritiro ijana kugira ukoreshe ku kwezi mugabo ukaba waronse mirongo itatu ayo mirongo itatu urashobora kuyakoresha ukazana umwimbu ushimishije hamwe bamwe abenegihugu bavuga bati twarahamagaye umugwi CNIDH twarawubonye ko washitse kandi ivyo wakoze e, birateye imbere no kuvuga ko rero e, naho uburyo bwiyongereye sino bihakana kuko e, murazi ko twagerageje gusaba leta ikongera inshuro zitatu zose e, uburyo twakoresha e, no kugira ko nk'ubu uburyo dusigaye dukoresha ubu ari inshuro zitatu ubwo twasanze umugukoresha gukoresha ico ni kimwe simpaka haboneka ubwo buryo ni ukuvuga ko n'ingene nutanga inyishu navyo nyene eh, biragira ico bitanze ni kuvuga ko umuntu akwituye uno munsi hagaca amezi atatu utaramwishyura ni ukuvuga ko haza kugera ko uza kugurura iyo dosiye usanga igihe carenganye mhm. ivyo rero bigaca bituma abantu batijukira umugwi cyane cyane ariko ubu urabona yuko eh, ingene abantu batwitura ingene dushika aho icaha cabereye eh, vyariyongereye cyane ku buryo n'abene igihugu bavuga ati ubu rero turazi ko umugwi CNDH uri ku kivi mhm. ego abari mu makungu murazi ko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe muraheza mutwakure mutanga ivyiyumviro byanyu canke mugira ikibazo mubajije Dr Sixte Vinyi ni muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mwavuze imigenderanire n'inzego mpuzamakungu ziraba agateka kazi na muntu uno munsi umugwi cndh wakoze iki kugira ngo ibyo bigire icyo ko Eh, murakoze mu byakozwe eh, mhm. ni byinshi ubwa mhm. mbere twaragize ingendo zitandukanye haba i geneve haba mu bihugu bya afurika mbere eh, n'ahandi kugira ngo dushobore kuganira mhm. hanyuma icya kabiri twarashoboye kuvugana n'inzego zitandukanye kugira ngo tubabwire ibyo dukeneye baduhe uburyo bwabo bwo gukora cyangwa haba kudu kudushira hamwe n'abandi bantu mm. eh, ugasanga turazi neza ingene twobikoresha kuko murazi ibintu ibintu vy'agatagazi na muntu ari byinshi ntushobora kumenyera rimwe harimo ivyerekeye ku eh, hakaba rero abari muri leta abatwara kenshi nibo batwara abanyagihugu bakabayobora umugwi nawo ukaraba yuko banonokewe abanyagihugu bayobowe mu nzira ibubahiriza mu gateka kabo mhm. mugabo icyo tubizi ko nuko uwo mugwi ni mpuzamahanga mu bihugu byose byitwa ko bifite demokarasi mm. uwo mugwi urahari hariho amategeko bakurikiza bakavuga ko wigenga mm-hmm. nicyo kinyege gituma mm-hmm. ikibazo rero mm-hmm. bisanzwe iyo yaba yigenga ntaba yagiye no muri b aba yagumye muri a ikibazo rero eh, hari igituma rero atigenga siwe wenyine niko nobivuga kuko akorera mu bintu byinshi by'inzego z'igihugu bitigenga mm. ni ukuvuga iki mm. eh, ni ukuvuga nk'akarorero mm-hmm. iyo eh, imigambwe eh, imiyoboro ingene buca imanza bugahabwa eh, ukuntu bigenda ugasanga bamwe nk'akarorero n'umuha kugira ngo tuvuge ibintu birashe mm. ugasanga nk'umuntu yakiriwe umunyororo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri cyangwa irenga ugasanga mu nzu bavuze bati si umwaka umwe na agakosa gatoya kitaha mm. urumva nk'ibyo n'ibintu none ikibazo ca mbere mm-hmm. ntabona neza yuko eh, bibandanije uko biri ashobora gusubira muri B mm. hanyuma ikintu cya mbere ni igiki gihokora kugira ngo azogumane ico eh, azobandanya agumana ico kibanga ca A mhm. canke babasubije kugira ngo eh, babeze umutima babankuraje mhm. babereke bati twebwe ntituri ngaho kugira ngo duhane turi ngaho kugira ngo duhanure none rero mhm. gerageza tugutege gerageza ukore nk'uko eh, amabwirizwa y'agatera ka muntu akora hanyuma iyo biduha umuco urakoze bariko bakora gute kugira ngo eh, abantu basangiye ibyo bikorwa byo guharanira yakazi kazina muntu bisanzure bakore bashobora gensipira ritanga n'inyigisho ku bandi kugira ngo bashobore kugisunga kandi twamego ryanditse neza mm. hanyuma icya kabiri eh, nacyo yavuze ati mbega Eh, mwokora gute kandi eh, muri muri sisiteme isanzwe igoye gukora mm. nagira mvuge nti igikorwa gateka zina muntu ni cha cya yose ku isi nzima eh, ntaworeka kwitosora ishiri neza ziwe imbere ico aho nyene mhm. Dr Sixte nyine murabo kiri ngaho mhm. eh, muri byinshi yagiye aravuga yagize ati uravye nk'imigambwe ingene yifashe haraho ahora higeze kuza haraboneka imishamirano hagati y'abadasangiye ibyiyumviro uno munsi CNDH ifize igikorwa kimeze gute kugira ngo imigambwe ko kudahuza ibyiyumviro babone ko ataco byonona ubwa mbere eh, ntazi bana zidakubitana amahembe mm. ahubwo ingene eh, imishamirano ishitse ingene itora umuti eh, nicyo gihambaye kandi tubanze dushime ko eh, igihe byitwa ko byasa eh, n'ibishushe hari mu mwaka uheze mu matora mhm. kandi murazi ko umugwi washitse hose muri komine iyo ari yo yose y'u Burundi murazi ko eh, twebwe kuri ivyo by'imishamirano dufise abantu barenga amajana abiri twafashije kugira ngo bashobore kurekugwa mhm. kandi turafise n'abandi twashengeje tuguravuga tuti ubutungane ni burabe ingene bwokosora bano bantu mhm. ahubwo ngaruke kuri iki kibazo yari yabajije ati ico mwokora kugira ngo ntimuzohave musubira gutakaza icyo gihagararo reka mm. maze ndamubwire ko eh, sinzi ko yarasomye ugwete baturungikiye eh, mu byo badushimiye bashimye ingene turi turakora mm. hanyuma twebwe icyo dukora dukurikiza ibyo baduhanuye nabyo baduhanuye ati mwebwe bandanya mushika ku kizvi aho mwahora nk'uko nyine mubandanye mukorana n'inzego zitandukanye zabizo mu burundi cyangwa imvamakungu kugira ngo mubandanye mutsimbataza agateka na muntu ni ukuvuga ko bobo ibyo baraba kandi natwe ibyo twishimira na urabizi abenegihugu ubu baranezerewe kubona umugwi uriho kandi barashima ibikorwa uri kurakora urakoze reka twakire uwundi ku murongo alo icyumviro ku kiganiro hari no munsi mhm. kijyanye n'akate k'akazi na muntu mhm. bo ariko vrema sindababesha e, iwacu ngaho mu burundi sinzi igituma dukunda gushikuza iyo sende yihashe ni organization no guverinementale ntitukabicange ntibakora ntibakora amaraporo cyangwa bakore iki bakingira agateka kazina muntu ngo babihe guverinoma y'u Burundi barashobora kubiha copy d'information hmm. hari ibintu byinshi ndabyo Canisius yari mu Bubiligi avuze hmm. simbona igituma ashobora gukompara Burundi n'ibihugu byateye imbere nk'ibitubamo hmm. biva ku mitumba biva mu ntara polisi yo ngaha ikora neza abantu bose bashinzwe ubucamanza bakora neza hagize ikintu cyose kiba kiratorega umuti bivuye ku mutumba mhm. uje ugakora enakite ngaho igatino polisi mu minota itanu iba yagufashe kuba abana mu mahoro ni ikintu gikomeye mm-hmm. kuza urabona mu burundi twaciye mu bintu byinshi bibi bibi kandi bikaba ku mutumba mu ntara bikaba ku manywa izuba riva ntagire n'umwe asemerera siniyumvira ko uno munsi akahise ko Burundi ko muri mirongo itandatu gushika mu mirongo icyenda babikorera kugira babone iyo kotasiyo ya a kugira baronka amanota icya mbere bagomba kumenya ko ibyo bariko barakora byiza bidahungabanya agateka na muntu babikorera abarundi twebwe mhm. bene wabo mhm. kudahungabanya agateka ka mwene wanyu ni ikintu nyamukuru mhm. bigisha abarundi ko a agateka kazina muntu gahera muhira duca turashima n'ibyiza tubona kugira ngo dute dutera intege abantu bari mu nzego zitandukanye z'igihugu babaye akarorero kugira babandanye mhm. eh, kuri iki kibazo nacyo eh, kuri uyu yavuze natwe turabibona mhm. twebwe twama tubivuga ntidukorera amasitati ntidukorera eh, amashyirahamwe mpuzamakungu twebwe dukorera abenegihugu nicyo gituma n'ubu banezerewe nicyo gituma twashoboye kugaruka abantu bose bakavuga bati umugwi turawuzi sinzi ko mwabibonye yuko eh, no mu banditse sosiyete sivile irimo mu bantu bavuze bati twebwe twarabonye ko umugwi rero uri ku kivi ni murabe mu busubize umutamana wawo amashyirahamwe atigenga yigenga arashima mhm. hanyuma eh, kuri ibi nabyo natwe turabibona ko bikenewe ko eh, twongereza inguvu kugira ngo dushike hose nibaza ko kuva dushyitse eh, turamaze kugira eh, gushyiraho ibiro bimwe biraba aka eh, Eh, akarere k'uburaruko mhm. kandi mu byo turiko turagira turiko turaraba ingene amantene mu mice imwe imwe itandukanye y'igihugu dushiraho abo dukorana kandi tugwize nabo dusanzwe twafise kandi mu byo turiko turasaba leta harimo ko yongereza uburyo kandi n'abafasha Burundi turiko turabasaba ko bodufasha kugira ngo dushobore gushika ahariho hose nayo twebwe eh, nk'uko twavyemeye tuzokwama dukorera umwene gihugu anezerwe ahimbe ahimbagwa uwundi ku murongo alo amahoro neza tuvugana nande umugwi ujejwe agateka kazi ka muntu ni ikintu gikomeye mhm. ya ni amashinyamateka ya mitorabije none bobo bije bafite wumva igoye kandi bari bajejwe agateka kavyina muntu wumva bigenga gute wumva ivyo binarira wewe umva uwo mugwi wagiyeho gute wari umugwi mwiza no wari ugomba gukora cyari ikintu cyiza cyiza none wumva kiki ata n'ubudo gifise hanyuma Eh, ntabwo ndavuga ko twe twama tubivuga kandi mm. n'ubu ndabisubiramo twebwe ntidukorera sitati dukorera umwenegihugu mm-hmm. twarabivuze kandi mu gihe umwenegihugu azoba yumva yuko atekaniwe agateka kiwe kubahirije ibindi byose biza bikurikira kuko umwenegihugu niwe akusabira ati jewe ndamubona naramutabaje arantabara mhm. aho nibaza ko ibikorwa dukora biraboneka eh, ugiye mu ntara ugiye mu makomine eh, ugiye kuraba mu busho ugiye eh, mu maprizo atandukanye barakubwira ati umugwi turawuzi kandi ibyo wakoze biraboneka mhm. mbere nshingira ko niki kibazo cha placide mhm. nibaza ko atari ari amakuru make yo bamushikiye kugira ariko urabye umugwi ingene dukora minsi yose mhm. ubwa mbere twebwe telefone yacu yama yuguruye mhm. mu mugwi ukeneye kuduhamagara uraturonka hanyuma iyo tubonye ikintu kitagenda neza ubwo nyene dutegereza guhamagara inzego za leta zijejwe icyo kibazo ni haba mu butungane twama twabikoze sinshaka kuvuga mu mazina mugabo naho ah, intara yose ndazi ko unoronka amazina mvuga nti aha naha ni twebwe twagikurikiranye kiragenda gutya haba mu ariko docteur ahanene nta guciriyemo docteur hari ico yacishijemwo ntivyari binakenewe ko avuga izina ry'umuntu ati abarekuwe n'ingingo y'umukuru w'igihugu ariko ukazubona hari usubiyeyo murakurikirana neza koko abo baba ko mukurikirana n'ababa bari mu mabohero abarekuwe nawo muraraba ko baheza bakubahiriza muri ako gateka kabo bashitse iyo baba reka tubanze duhere ku ntango mm. mbega kugira ngo icyo gikongo cy'umukuru w'igihugu kiboneke burya baratohoje neza baramenya uruhara se NIDH yarushizemo mm-hmm. icyo ni mbere kuko icyambere twebwe twama dushyira imbere ko e, ari kugabanya ibitigiri by'abantu bafunzwe hanyuma e, e, tukarundira n'ibindi bikorwa byokorwa hako umuntu ashyira imbere gufunga icyo ni mbere hanyuma icya kabiri duteza guma dukurikirana umene uwo ari we wese yaba uwarekuwe yaba ugifunzwe ni ukuvuga ko igihe cyose twumva twumvise ko hari ikintu kitagenda neza duteza gushikira ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo tusabe umuco kandi itegeko rirabiturekurira hanyuma tumaze kumenya umuco duheze tubone ko hari kiriko kirakogwa ntiduvuze ko vyose vyama vyera mm. mugabe yari ikintu kibaye tugasanga kicaciye inyuma y'amategeko barabizi ko twama turiko turataka dutakamba mm. kandi naho ugenda ukaraba kuri konti zacu Twitter canke Facebook canke amaraporo dutanga murazi ko vyose tutama dushima Eh, baronka ababafasha abashingwamanza eh, muri kahise twarabikoze inshuro nyinshi byagiye mhm. kugabanuka ari uko uburyo bugabanutse eh, cyane cyane yapana kuri manda yacu imbere yaho ariko inyuma yaho dutanguriye akazi by'ukuri twabamenyesha ko atakwezi na kume kurenga SNIDH idatanze n'uburyo kugira ngo abantu bashobore kuburana ni ukuvuga ko kudeprasa abacamanza ivyo vyama byabaye kubunguruza canke kubaha igitoro bamwe bamwe mu gihe tuba twabonye ko hariho Eh, imburano zimwe zimwe zitazotera imbere eh, ataco dufashije kandi no mu byo turiko turategura harimo kurondera eh, uburyo bwo kuza turarondera abantu baburanira abantu batandukanye badafise uburyo bukwiye turi mu kiganiro karadiridimba kuri radiyo y'isanganiro uno munsi turi ko tuvuga umugwi igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu uretse gusubizwa igihagararo cyo kuba umugwi w'igihugu ukurikiranira eh, hafi neza koko agateka ka zina muntu mu bwigenge icyo gihagararo ukaba uherutse ku kukironka iki oya arashobora kuganira ati none gutwara uyu mugwi byagenze gute mhm. bavuga gute mhm. barose katoza kameze gute cyane ukajya usanga mbere reka umuntu yaku burya ntubona aredeze bukeye neza nka wewe ndazi ko ukora kuri radiyo isanganiro ariko tuzokwambuka kandi tuzokumukwa ibihe byiza ego tugaruke rero uh, Dr Sixte nyine muraba wumvise abariko barakura cyane cyane ibyo baza barashimikira ko eh, hari ikibazo cyane cyane eh, umugwi w'igihugu wigenguje cyo gateka kazi na muntu urakora ku bijanye n'agateka kazi na muntu bijanye n'ubwigenge mu bya politike canke mu kwishira no kwizana ariko kandi hariho n'ibijanye no gutera imbere les trois économiques et sociaux uravye uno munsi aho igihugu kigeze ukabona n'ibihora biza birashika nko mu Burundi turabe abahora bahura n'ibyago mbega ibintu byo muhora mwibuka kubikorera ko kugira ngo mugende muri iyo nzira yo guharanira agateka kazina muntu mu bice byose adaharanira inyungu za politike zitari nke zirinjira kugira ngo dushobore gutererana ibyiyumviro hanyuma ku bandi nabo hari ibikorwa bitandukanye murazi ko CNIDH mu bintu yashoboye gushika ko hariho gufashanya n'amashirahamwe eh, mpuzamakungu asanzwe akorera mu Burundi eh, mu bijanye na protection naho harimo eh, kuraba ingene abenegihugu bamerewe neza baba batewe n'ibiza canke abahungutse aho rero naho turafise ivyo dusanzwe turiko turakorerayo nko mu mu hamwe kuba bahuye ni n'ingorane zitandukanye aho n'aba b'imyuzurira za gatumba twama tujayo mhm. kandi tukagira n'amanama atandukanye burya nka hcr pame pnude n'abandi bose turafise aho duhurira kandi buri kwezi tukagira inama kandi tukaja eh, no kuraba ingene babayemo hariho n'igihe bishika ugasanga natwe hagirize icyo duterera yego iki nacyo eh, muri australia yakuye avuga ati mbega muribuka gukorana n'abandi bagiye baza imbere yanyu kugira ngo kumbure mu muronke nk'icigwa mu wakuramo jana nagira mbanze ndamwishure ndamubwira ati ni byiza guhanura mm. ariko eh, no mu guhanura ubanza kuraba akahise k'umuntu mm. eh, ni ukuvuga ko hariho ibintu oh, bita bya nkenerwa utagize utamenya icyo ukora mm-hmm. eh, sinumva rero umudogiteri Eh, ashobora kwinjira mu mugwi hanyuma ngo atangure gukora atabanje kumenya eh, akahise k'uwo mugwi naho ako kahise ukamenya ubanje kukabwirwa eh, nabo wasubiriye mhm. ndamuremesheje rero ndamubwire ko babiri bose bamaze gutwara umugwi twararonse umwanya ukwiye kuganira mhm. turafise icyo twabigiye ko mhm. kandi turafise n'icyo dutera tuyiga buri munsi kuko uko igihe kigenda niko umuntu agenda ariga bivanye n'igihe arimo hari uwundi ku murongo alo aronda ndabasubije kuri radiyo isanganiro amahoro neza tuvugana nande nkaka ugasanga nk'umuntu yabuze mbe baragera kuri tere eh, bagatohoza umuntu mbe byagenze gute hama bakaremesha nk'umuryango cyangwa biguma bivugira eh, ku maradiyo nk'uko cyangwa muragera ku itere n'umuryango mukawuremesha ko mugiye kurondera abantu babuze hama mu nyuma mukabaha feedback ko umuntu yabonetse hmm. cyangwa bigenda gute ntabwo kwazo narifise mhm. urakoze cyane Viviane Eh, murakoze mugire umunsi mwiza yego twese ugume ku murongo kumbure wumvirize inyisha za kuguha ego ubwira ko nyine wishura viyana yego iyo umuntu yabuze bamaze kubitumenyesha eh, si umuntu yabuze gusa iyo hari eh, iki ikirego gishikiriye umugwi ni itegeko y'uko twebwe dusubira kubwira uwo muntu icyavuye mu matohoza twagize icyo ni cya mbere kuko urazi ko tubagabishe tubabwire tuti hariho umuntu yabuze ahanaka no mu kurindira ko abo bantu baza baza kubitwara kuko urabona ko si benshi baba babegereye hari aho bifata umwanya babe bamaze kumenya ayo makuru mm. kandi no mu byo tugira mu nyuma turabandanya dukurikirana kugira ngo tubone ko hariho amatohoza ariko arakora kandi nibaza ko bakunda kubyumva ku maradiyo atandukanye twebwe ntitwihutira kujya gutanga amakuru ahubwo twihutira kumenya ukuri kuri hamwe no gutanga impanuro kuko mu mu gukora hariho gukingira agateka kazina muntu kwigisha ibijyanye n'agateka kazina muntu hariho no guhanura inzego zitandukanye urumva muri uwo mugwi wa gatatu rero rero niho duca duhanura inzego zitandukanye eh, kugira zishobore kurangura eh, amabanga zijejwe mhm. ego turiko tugenda turangiza rero uno munsi ufatiye aho umugwi ubwejeje ugira uti ugiye gukora iki kugira ngo eh, iki gihagararo uheruka gusubira guhabwa kibandanye gitsimbatara reka dukurikize ya mpanuro baduha ati ahubwo yumbaza ati mugiye gukora iki kugira ngo abene gihugu banezerwe cyane n'ibikorwa mhm. byanyu mhm. eh, nagira mvuge ko icya mbere ni ukubandanya twigisha hariho benshi bavuze bati eh, twogerageza tugasigurira abantu eh, kugira ngo bamenye ingene basonera agatega kazina muntu ko kubana ku mahoro ari ikintu cyiza mhm. icyo tuzobandanya tugikora kandi murazi ko twagitanguye twarabikoze n'abamenyesha amakuru turabikora n'urwaruka ruva mu migambwe itandukanye turabikora n'abacamanza n'inzego z'inzego intwaro inzego z'igipolisi gutyo n'abandi tuzobandanya tubigisha icya kabiri no gushika eh, ku rubuga aho bikenewe hose kugira ngo dutore inkuru nyayo hanyuma dushobore eh, kuvuga ibitagenda neza dushobore gushima n'ibigenda neza mhm. hanyuma icyanyuma ni ukubandanya duhanura inzego zitandukanye kugira ngo zimenye ko agatega kazina muntu katameze neza isura ry'igihugu ridashobora gusa neza mhm. murakoze cyane ni n'aha duciye turangiriza gushikiriza kino kiganiro Dr Sixte Vinyi Nimuraba urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi tugushimire cyane ko witavye ubutumire bwacu nanjye ndabashimiye kubona mwantumiye kandi ndashimiye n'abarundi bene wacu bahamagaye eh, kuko tugiye turaganira gutya tuzofashanya gutahura neza no guterera kugira ngo igihugu cyacu eh, kibandanye kimera neza kurusha urakoze muri karadiridimba uno munsi twari ko tuvuga mu rw'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi CNIDH uherutse gusubizwa igihagararo c'umugwi uharanira agateka kazina muntu koko wigenga hari kuwa 2018 ukwezi kwa gatandatu guheze aho umugwi ukurikiranira hafi imigwi y'ibihugu ijero agateka kazina muntu wamenyesha CNIDH ko isubijwe ico gihagararo c'umugwi uharanira agateka kazina muntu koko statut A mu rurimi rw'igifaransa ikibanza wari watakaje nyezina mu mwaka wa 2018 murakoze mwebwe mwariko mwumviriza kino kiganiro na cane cane abatwumviriza bari mu makungu dushimire abatwakuye hari Canesius yatwakuye ari mu Bubiligi hari kandi Ernest Mbanze Ndore yotawa muri Canada Placide muri Hollande